الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte, ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Ennevija Rahmetullahi Alehi. Mi smo u toku mjeseca Ramazana napravili, napravili jednu eh, pauzu u kojoj smo pauzirali komentar knjige Rijadu Salihin. Prošle sedmice smo počeli, vratili smo se knjizi Rijadu Salihin i počeli smo sa e, poglavljem znanje i nauka na 613. stranci za one koji žele da prati e, ajete i hadise koje mi komentarišimo. Mi smo u proteklom predavanju spomenuli i komentarisali nekoliko e, kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti nauke i znanja u islamu i nekoliko hadisa Allahog poslanika alaihi salatu wasalam koje je Allahog poslanika alaihi salatu izrekao u vrijednosti znanja, a koje opet imam Nevevi rahmetullahi alaihi uvrstio u ovom jednom velikom, velikom veličanstvenom poglavlju, poglavlja vrijednost traženja nauke i znanja u islamu. Mi smo prošli put govorili e, o vrijednosti sticanja znanja u islamu i kazali smo generalno gledajući da je islam vjera koja podstiče mnogo, mnogo podstiče na traženje nauke. Kuranski ajeti mnogi govori o vrijednosti nauke kako direktno, tako indirektno. Mnogi hadisi Allahog poslanika ali se letu veselam govori o vrijednosti e, traženja nauke da li direktno, da li indirektno. E, prvi ajet koji ga imam Nevi Rahmetullah je citirao jesu poznate riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala وَقُرْ رَبِّ ilma i reci gospodaru moj ti znanje moje proširi. Mi ćemo kratko samo ponoviti kraći komentar ajeta i hadisa koji smo u prošlom e, predavanju prokomentarisali. Nakon toga počinjemo sa novim argumentima. E, I reci gospodaru moj ti znanje moje proširi. Uzvišnji Allah subhanahu ta'ala obraća se Božijem poslaniku gdje mu daje smjernice da traži od uzvišnog Allaha da mu poveća njegovo znanje, pa smo kazali da ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost znanja. Neki islamski učenjaci su čak kazali da ne postoji u Kur'anu, da uzvišeni Allah naređuje poslaniku da traži višak i nešto dodatno osim znanje. Pa smo rekli da ovaj ajet također ukazuje da je Allah subhanahu taj koji čovjeku otvara puteve znanja, pa se ovdje znači ovim ajetom aludira da čovjek putem dovi što više, dovi da mu uzvišeni Allah subhanahu otvori puteve ka znanju. Drugi kuranski ajet u suri Zumar, "Qul hel jeste alladhina ya'lamun walladhina la Alemun i reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? jedno pitanje i čuđenje. Jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji praktikuju znanje, koji druge pozivaju znanju i oni koji ne znaju, koji nemaju znanje? Nisu, apsolutno, znači odgovor nije potreban. Znači i najmanje dijete će vam kazati nije isti onaj koji zna svoju struku, ima znanje i onaj koji nema znanje. Nakon toga imam Nevi citirao i poznati ajti sure al gdje Allah kaže alladhina amanu minkum walladhina utulil i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je darovano znanje. Znači uzvišeni Allah podstiče na traženje znanja na način da obećava onima koji krenu putem traženja znanja da će uzvišeni Allah na posebne stepene uzdići one ljude koji vjeruju u Allaha i koji imaju znanje, pa smo rekli da se ovo uzdizanje može shvatiti i dunjalučko uzdizanje, jer čovjek kada ima znanje, njega uvažavaju i respektuju ljudi koji, ga okružuju, društvo u kojem živi, a da ne govorimo ako Bog da o nagradama i deređama koji ga čekaju na sudnjem danu. Pa ovaj ajet definitivno postiče čovjeka da krene putem traženja znanja, jer Allah kaži kaže uzvišeni Allah će na posebna mjesta podići one koji među vama budu vjerovali i kojima je dato znanje. Četvrti i zadnji ajet kojeg imam Ennevi Rahmetullah Jali citira u ovom poglavlju su riječi uzvišnog Allaha inne ma jahša Allahe min ibadihi doista, doista se Allaha istinski boje i njegovi robovi učeni, svakako Ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost znanja jer znači istinska bogobojaznost, istinska spoznaja uzvišnog Allah subhanahu dolazi onda kada čovjek ima šerijetsko znanje. Nakon toga imam Ennevi rahmetullah je citirao onaj poznati ajet koji bilježi imam Buhari Buharije, muslim od Muavija radijallahu ta'ala anhu men yuridillahu bihi fid din kome Allah želi dobro podari mu da razumije vjeru pa smo rekli da ovdje e, ovaj E, hadis ukazuje na vrijednost razumijevanja znanja komi uzvišeni Allah želi hajr da mu da to znanje koje on stiče da on njega i razumije pa nije znači bitno samo da čovjek ima znanje kao puka informacija već je veoma bitno da čovjek znanje koje ima da ga razumije da razumije ciljeve Islama, takozvani meqasidu šeria, da razumije ciljeve Islama, ciljeve znanja, nakon toga, e, hajde da kažemo, da nastavlja tražiti znanje i otvarati nove vidike u pogledu razumijevanja znanja. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Alehi citirao je onaj poznati hadis od Ibnu Mes'uda da je Allah poslani kazao zavid se ne smije osim u dva slučaja čovjek kojim je Allah dao imetak pa ga on nemilice troši na putu istine i čovjek kojim je Allah dao znanje pa on u skladu s njim sudi i druge podučava. Hadis bilježi Buharija i Muslim, pa smo mi kada smo u prošlom e, predavanju govorili detaljno e, koja vrsta zavisti se ovdje e, misli u, dersu, u hadisu, generalno u islamu zavidjeti nekome je pokuđeno i zabranjeno. Ovdje se misli pohvalna zavist da čovjek vidi učenog čovjeka, da vidi bogatog čovjeka, vidi bogatog čovjeka koji dijeli i metak na pravom putu i vidi učenog čovjeka koji živi po znanju i druge poziva znanju, on kaže da je i meni da budem takav. Ne ona prava klasična zavist da priželjkujemo da nekome nestane blagodat. Ne. U ovom hadisu se misli ciljano, volio bi i ja da imam ono što i oni imaju, a da i dalje njima ostane ta blagodat, pa to u arapskom jeziku se zove el-gibta, znači pohvalna zavist da mi priželjkujemo da imamo nešto što drugi imaju, ali da to njima ostaje. A pokuđena zavist jeste da mi vidimo čovjeka u blagodatima, pa mi priželjkujemo da imamo tu blagodat, ali u isto vrijeme mi priželjkujemo da njemu nestane ta blagodat. Pa je to pokuđena zavist, a pohvalna zavist je da mi vidimo čovjeka u dobru, priželjkujemo sebi dobro, a priželjkujemo da i dalje njemu njegova blagodat ostane. Pa je znači Allah poslanik ovdje kazao, ne može se zavidjeti u islamu osim u dva slučaja. Da vidimo čovjeka bogatog, troši taj imetak na Allahovom putu, pomaže istinu, pa mi poželimo da i mi budemo poput njega. Ali da njemu i dalje ostane ta blagodat. I vidimo čovjeka koji ima znanje, ilm, podučava druge, živi i potom je prenosi znanje, odgaja ljude, mi kažemo i ja bi volio da takav budem. Bukvalno kao zavidimo ali da ta blagodat ostane njemu. I zadnji hadis koji smo citirali u prošlom dersu jeste onaj duži hadis kojim Allah poslanik alaihi salatu wasalam upoređuje znanje s kojim je došao i s kojim ga je poslao uzvišeni Allah, upoređuje ga sa kišom koja pada na tri vrste zemlji. Pa smo rekli da imamo jednu zemlju koja je plodna, kada padne na nju kiša, ona upije tu vodu i onda kao plod toga izraste rastinje. Imamo drugu vrstu zemlje koja je masna, pa kada voda padne na tu zemlju, ona zadrži vodu. Pa ljudi piju tu vodu, dolaze životinje, piju vodu, oni uzimaju tu vodu i zaljevaju svoje usjeve. Pa su se opet okoristili. imamo treću vrstu zemlje koja je pjeskovita. Kroz nju prođe voda, niti iz nje izraste nešto, niti su se ljudi okoristili. Pa i ljudi u pogledu znanja, znači imamo više kategorija znanja. Ljudi pa imamo ljude koji su naučili znanje i žive po tom znanju. Imamo ljude koji su naučili manje, a imamo ljude pored koji znanje stoji i oni ga ne vidi. Nisu se apsolutno ništa okoristili. Ovo me poziva e, da spomenim nešto o čemu sam nekoliko puta pisao na Facebooku, a to je činjenica koliko je danas olakšano sticanje znanja. Pogledajte danas, ja sjedim ovdje, što bi rekao, u svojoj kući, a vi sjedite u svojoj kući i gledate kako vam čovjek tumači Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znači, toliko nam je potrebno samo da otvorimo internet i da kliknemo i da slušamo propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i opet imate hiljade i stotine hiljada ljudi koji sada gledaju filmove i serije i ne znam nija šta, a nemaju vremena da gledaju ono što im je potrebno u njegovom životu. Pa je danas kao nikada znanje dostupno. Imamo YouTube gdje možemo preslušati stotine i hiljede predavanja koja govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri o onome što je svima nama potrebno. Pa znači ovaj hadis nam definitivno govori o odnosu ljudi prema znanju i mi to vidimo. Imate ljudi koji hvala Allahu Đelešanu godinama uči, e, čitaju, razumijevaju i tako dalje. Dolaze na predavanja, čak su spremni da idu u, u daleki arapski svijet ili bilo gdje drugo kako bi naučili nešto od znanja, kako bi prenijeli ljudima znanje, kako bi se odgojili tim znanjem. A imamo druge ljude, evo poput velikog broja broja nas koji imamo internet, imamo mobitel i samo nam je teško upaliti program i da gledamo predavanje. Pa je znači Allahu poslanik ali se letu sram nagovijestio da će se ljudi u pogledu njihovog zna, odnosa prema znanju da će se razlikovati, neki će se okoristiti više, neki manji, a neki se neće okoristiti ništa kao na pjeskovita zemlja kroz koju prođe voda, niti je šta od rastinja izišlo iz te vode, niti je ona zadržala vodu. Nakon toga počinjemo komentarisati hadise e, koje nismo komentarisali u prošlom predavanju. Hadis koji bilježi i Buharija i muslimu od Sehl ibn Sada Allah, se prenosi da je vjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao Tako mi Allaha, da Allah preko tebe govoreći Ali radijallahu ta'ala na pravi put uputi jednog čovjeka, to ti je bolje od crvenih deva. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Uh, mi znači nalazimo se trenutno u poglavlju koji govori o vrijednosti nauke. Allahu poslanik Ali salatu wasalam govori Ali i svome zetu. Kaže da Allah Đelešanu jednog čovjeka uputi tvojim sebebom, bolje ti je nego blago crvenih deva. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost znanja, jer mi da bi druge ljude pozvali u, da bi pozvali u islam u uputu, moramo imati znanje čemu ćemo ih pozvati i moramo imati znanje o vrijednosti toga. Jer čovjek da bi nešto radio, mora da zna vrijednost određenog dijela. Pa ovaj hadis, pogledajte, Allah poslanika izrekao na način onako kako ga Arapi u to vrijeme razumiju. Za njih u to vrijeme, u njihovom nekom žargonu, u vremenu i prostoru gdje su živjeli, najbolje blago koje se moglo imati jesu blago crvenih deva. Pa smo mi više puta govorili da Allah poslanik ali se letu u određenim pitanjima obraćao se ljudima e, kod kojih je živio na način onako kako oni razumiju. Sjetimo se onog hadisa koji bilježi imam Buharija Muslim kada je onaj čovjek došao Božjem poslanik kaže Allahu poslaniće moja žena je rodila dijete crno. Kao sumnjam da je to moje dijete. Pa mu je Allahu poslanik pojasnio na način kako on razumije pa kaže a imaš li ti deva? Pa kaže, imam deva. Kakve su, kaže? Pa one su, kaže, crvene. Ali ima li, kaže, među njima malo i neki koji su sive i koji su malo e, sive i drugi boja. Pa kaže, ima Allahu posljedniče. Pa kaže, na osnovu čega? Zašto nisu se iste boje? Pa kaže, možda je to neka genetika, možda je potegla od nekog genetiku. Kaže Allahu poslanik njemu, e tako isto i tvoje dijete. Možda ti nisi crn, možda tvoje dijete je poteglo genetiku od svog nekog djeda ili pradjeda. Pa i ovom hadisu Allah poslani kada podstiči na pozivanje ljudi u istinu, podstiči na način da je to nešto veliko. Da Allah Đelešanu tvojim putem uputi jednog insana, bolje ti je nego blago crvenih diva. Možda rečeno današnjim jezikom, bolje ti je nego da imaš, da imaš izloge velikih novih auta ili da imaš benzijske ili da imaš hotele, bolje ti je da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala tvojim sebebom uputi samo jednog insana. Insan koji ispravno razumije ovaj ajet, odnosno hadis Božih poslanika, tek tada svata mudrost zašto muslimani toliko čeznu da drugi ljudi prihvate islam. Nekada ljudi koji nisu muslimani, kada vide kako se muslimani trude, jednostavno malo kao da posumljaju šta je to interes muslimanima da ni muslimani postanu muslimani. Prva stvar da se spasi na dunjalku i na ahiretu. Znači muslimani pozivaju nemuslimane da budu muslimani da bi se spasili. Inna dina inda Allahi el islam. Kod Allaha jedina, ispravna, prihvatljiva vjera na sudnjem danu, nakon slanja Muhameda alihi salatu wasalam jeste islam. Pa muslimani drugim ljudima koji njih okružuju žele dobro, žele im hajr dunjaluka i ahireta, pa i pozivaju islam, ali isto tako žele i sebi dobro. Kako? Jer kada čovjek primi islam, sve što bude prakticirao od islama, onaj na čim rukama je insan primio islam, on će imati nagradu za njegova dobra djela koja bude činio. Pa je to jedna kao satisfakcija da se insan potrudi da neko njegovim sebebom znači primi islam. Pa se čovjek musliman treba truditi u granicama znanja. Vidjet ćemo sljedeći hadis je prenesite od mene pa makar jedan ajet, jedan hadis. Čovjek treba da se trudi prvenstveno svojim postupcima pogotovo kada živimo negdje e, znači u Europi ili na drugom mjestu, najbolje kako čovjek može druge ljude pozivati u islam jeste svojim postupcima, povjerenjem, odvažnošću, osmijehom, e, principijelnošću i tako dalje. Da čovjek jednostavno ljudima praktično pokaži šta znači biti musliman. U svakom slučaju ovo je jedan veliki hadis koji postiče ljude da e, žele drugim ljudima hajr, da ih pozovu u islam, da se spasi na Dunjaluku da se spasi na Ahiretu, a čovjek će imati za to veliku, veliku nagradu. Nakon toga hadis koji također bilježi imam Buharija od eh, Abdul, eh, Abdullah ibn Amra ibn al radijallahu se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao prenesite i dostavite od mene pa makar jedan ajet. Znači čovjek svakako eh, ovaj hadis treba ispravno razumjeti. Ispravno razumijevanje ovog eh, hadisa jeste da čovjek treba da se trudi da znanje koje ima da ga dostavi, ali da ga to ne ponese. Ako čovjek zna jedan ajet i zna jedan propis, onda će dostaviti jedan propis. I Allah će u tom jednom propisu podariti bereket i blagoslov, ali neće prenositi i petljati se tamo gdje ne zna i gdje nije kompetentan. Pa znači ovdje je rečeno Beligu ani voleu aje, prenesite od mene makar jedan ajet. Ako si naučio jedan ajet, prenesi ga. Ali mi imamo problem što imamo ljude koji možda su bili 30-40 godina daleko od vjeri, počnu da praktikuju vjeru, pročitaju dvije knjižice i onda bi da se petljaju i da govori o svim temama o islamu. Čak i gore od toga imamo ljudi koji nikako nisu uopšte vratili vjeru, ali bi oni da tumače vjeru. I to je ono što ja vidim svakodnevno na Facebooku kada objavim e, post u kojem govorim nekom novom propisu, ljudi to komentarišu kao da su to najveći eksperti islama. Beliru ani walau aje, prenesite od mene pa makar jedan ajet, ali prenesite ono što znate Nemoj da se petljamo i da se, e, hajde da kažem uplićemo u stvari za koje nismo dozreli, za stvari koje nismo kompetentni. Insan treba znači prvo da nauči, a nakon toga da prenosi. Nakon toga Allah kaže na kraju ovog hadisa ko na, mene namjerno slaži, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Jedan veoma, veoma zastrašujući hadis da Allah je strogo, strogo zabranio da čovjek prenosi hadise od Božijeg poslanika pripisujući njemu da su to lažni hadisi. Mi znamo da je bilo u historiji jedan period kada su ljudi izmišljali hadise. Hvala Allahu Đelešanu, pa je uzvišeni Allah ovoj vjeri podčinio ljude, velikane, hadijske eksperte koji su poput pinceta te hadise koji su lažno pripisani Božijem poslaniku, oni su to sve razdvojili, vjerodostojni hadisi i lažni hadisi čovjek treba da se pazi da ne bude od onih koji ciljano slažu na poslanika. Čovjeka neko nešto upita, ne zna odgovor i kaže jes, jes, to je tako, rekao je poslanik i slaži. Allah poslaniku ovdje je jasno i ovo je hadis Tevater kaže ko slaži na mene svjesno i ciljano, neka se pripremi mjesto u vatri znači takav će biti e, kažnjen vatrom. I imamo drugu stvar, a to je da se nerijetko dešava da ljudi bez ikakvih nekih provjera, rekao je Boži poslanik, evo ga objavljujem ili šaljem ili šerujem ili citiram i tako dalje. Pa postoji, znači, postoji e, potreba da se pogotovo danas, kada mnogi ljudi pišu, kada ljudi mnogi govore, kada mnogi ljudi petljaju sa islamom, znači veoma je bitno da čovjek pazi šta to citira, šta prenosi, šta širi i šta drugim ljudima šalji. Pa je veoma bitno da čovjek pazi, ne daj Bože, da na taj način ne budemo obuhvaćeni ovim hadisom, da šaljemo ljudima lažne hadise, svakako nesjesno ali opet čovjek treba da se čovjek treba da se pazi svega toga, ali ono što je vanština ovog hadisa jeste svjesno laganje na Božijeg poslanika, alihi salatu selam. Zašto je toliko zabranjeno svjesno lagati na Božijeg poslanika? Jer je se time pripisuje vjeri nešto od čega je vjera čista. Zato kažu islamski učenjaci, zašto je toliki veli grije slagati na Božijeg poslanika? Zato što slagati na poslanika znači pripisati vjeri nešto. Mi kada slažimo na nekog drugog insana, ništa, nije problem. Jeste, to je haram, to je zabrajno, ali to niko neće doživljavati kao vjeru. Ali kada mi stanemo, uzmemo mikrofon i kažemo, rekao je Boži poslanik, a on to nije rekao, slažimo tada se to širi u masama i ljudi misle da je to vjera. Pa je strogo, strogo zabranjeno lagati na Božih poslanika, ali se letu S druge strane, moramo se paziti u današnje vrijeme kada citiramo hadise Božih poslanika, ali se letu da znamo je li to rekao Boži poslanik ili nije. Nakon toga, hadis od Ebu kojeg bilježi ima muslim, Ebu radi radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alihi salatu kazao ko kreni putem traženja znanja Allah će mu olakšati time put do dženneta. Jedan veličanstven hadis koji ukazuje na vrijednost znanja u islamu. I ne samo na vrijednost znanja, Jedne prilike sam slušao jednog šeha koji govori o ovom hadisu, jednu interesantnu, hajde da kažemo anegdotu, lijepu stvar. Kaže se u ovom hadisu, samo ko kreni putem znanja. Ne da čovjek postane alim, ne da čovjek postane velikan, ne. Dovoljno je da čovjek krene putem znanja, već ga očekuju nagrade. Allahu ekber. Pogledajte kako je vjera Islam lijepa, kako je savršena, kako, kako za malena djela nagrađuje. Pa kaže Allah poslanik, ko kreni putem traženja znanja, samo krenuo. Allah će mu zbog toga što je on krenuo putem znanja olakšati put ka džennetu. Treba li veća nagrada čovjeku, veća satisfakcija od toga da čovjeku Allah olakša put koji vodi ka džennetu? Nama muslimanima glavni cilj, najveća preokupacija jeste vječno odredište džennet. Pa ono djelo koje će biti razlogom da nam Allah olakša put ka džennetu, to je definitivno veliko djelo. Pa se vraćam ovom hadisu, pogledajte kako, kako interesantno. Allah poslanik nije rekao ko postani alim, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta. Ne. Samo ko krene putem znanja, Allahu ekber, ovo je veliki podstrijek da čovjek krene putem sticanja znanja. Allah će mu tim zbog toga olakšati put ka džennetu. I mi smo prošli put malo detaljno o tome govorili u današnje vrijeme. Vrijeme izazova, vrijeme grijeha, vrijeme smutnji, vrijeme e, filmova, vrijeme interneta, vrijeme društvenih mreža. Jedna od glavnih stvari, nakon što Allah subhanu wa ta'ala insanu podari uputu, kako čovjek može ostati na džadi, na uputi, na pravom siratu mustaqimu, jeste šerijetsko znanje. Jeste šerijetsko znanje, znači da šerijetsko znanje čovjeka u jednu ruku nakon Allahovog rahmeta i milosti čuva ga. Čovjek zna kada ga pozovu protjevi, strasti, izazovi, kada ga društvo pozove, kada mu neko citira neke sumnjive stvari ovjeri, on to sve, hajde da kažemo, prepoznaje zašto jer ima znanje. Jer ima znanje, pa je veoma bitno danas svi mi, i vi i mi, da odvojimo svoga vremena, da se družimo sa Kur'anom, sa sunnetom Božih poslanika, sa tefsirima, sa knjigama fika, da ih čitavamo, jer to znanje nam treba da bi uspjeli, da bi se sačuvali na Dunjaluku, a Allah Želšanu će nam zbog tog znanja i toga što idemo tim putem, ako Bog da olakšati put ka džennetu. Nakon toga, <clears throat> imam e, Ennevi citirao hadis opet bilježi Muslimu muslim, Debu Hureyri radi Allah, se prenosi da je Allah poslanik rekao, ko bude pozivao da se čini dobro, imat će nagradu razmjerno nagradama oni koji ga budu slijedili, a od njihovih nagrada ništa se neće oduzeti. Allahu akbar. Garantujem da kada bi čovjek pregledao sve sisteme, sve što postoji na zemlji ne može naći nigdje ovo što ima u islamu. Čovjek kada pozove nekoga da čini dobro djelo i insan se odazove da čini to dobro djelo, insan koji ga je pozvao da čini to dobro djelo, kada god on bude činio to dobro djelo, imat će nagradu kao i on. Praktično da pokažemo. Čovjek je bio razlogom da neko nauči učiti u Kur'anu. Kada god taj insan uzme Kur'an i uči Kur'an, njegov alim, njegov efendija, njegov muallim, njegov e, šejh kojega nauči učiti Kur'anu, ima nagradu onog momenta kada on uči, a da to neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Pogledajte kako je Islam lijep i savršen. Možda da je rečeno imat će nagradu kao on, mi bi se malo i pobojali, ali hoće li tu umanjiti njegovu nagradu? Ne. Znači kada nekoga pozovete u činjenje dobrog djela, vi ćete imati nagradu kao i on. Kada god bude radio to djelo, vi imate dodatnu nagradu, a tu se ne umanjuje od njegovih nagrada. Zato znači e, put širenja znanja je jedan od najboljih puteva da čovjek stekne mnogo nagrada. Zamislite da podučite stotinu ljudi da uče Kur'an. Sutra ti stotinu ljudi zasnuju svoje porodice i oni poduče svoju djecu da uče Kur'an, pa njihova djeca zasnuju porodice, pa imaju oni djecu. Koga god oni nauče da uče Kur'an, sve se to vraća nazad vama. Znači, Islam je toliko savršen, toliko lijep. Postiče ljude da, da ne škrtari sa znanjem, vi imate nekih nauka, imate određenih disciplina gdje ljudi sakrivaju određeno znanje koje imaju, ne žele da drugi ljudi znaju to znanje. U islamu nije tako. U islamu je obrnuto. Što više širi, što više proširi znanje, proširi moral, proširi ispravno vjerovanje, sve što ljudi budu prakticirali, ti ćeš isto imati nagradu za to. Pa je ovo jedan veličanstven hadis. Danas u današnje vrijeme je li teško da uzmemo neki kuranski ajet i samo copy-paste i da ga pošaljimo i zajutra svim ljudima čije kontakte mi imamo. Je li teško ako naiđemo na neki dobar videoklip da vidimo da je koristan, da je znači nešto što je potrebno našem društvu, copy-paste i pošaljemo ga svim našim kontaktima, a sigurno svako od nas u mobitelu ima 500, 600, 1000 ili 2000 kontakata. Šta mislite? da svaki dan tako pošaljemo ljudima, sigurno će biti mnogo ljudi koji će našim sebebom naučiti mnogo toga i o islamu, i o namazu, i o postu, i o Allahu i tako dalje. A je li to teško? Sve samo sa jednim pritiskom jednog dugmeta u našem mobitelu. Pa iskoristite, Allah vam dao svako dobro ovu tehnologiju, ova tehnološka dostignuća. Nekada su ljudi da bi naučili jedan hadis, da bi ga provjerili, putovali stotine kilometara pješice po arapskom poluotoku, po pustinjama, da bi provjerili jedan hadis a mi to sve možemo danas provjeriti znači sa jednim, sa jednim pritiskom dugmeta u našem mobitelu. Zato znači eh, i te kako živimo u vremenu izazova, vremenu smutnji, vremenu grijeha, ali živimo u vremenu Allah nam je to nadomjestio. Kao što imamo mogućnost da padnemo u grijehe, i imamo mogućnost da uradimo se vapa i grijeha kao što to niko nije imao u historiji čovječanstva. Sigurno sigurno niko u historiji čovječanstva nije imao mogućnost da uradi dobra djela koja mi danas možemo uraditi. Toliko jednostavno putem interneta, ali isto tako ovaj hadis ima svoj nastavak da Allah kaže onaj ko bude razlogom da neko upozna grijeh i bude radio taj grijeh, onaj koji ga je pozvao u tom grijehu, imat će poput njega grijeh da se od njegovog grijeha neće ništa umanjiti. Čuvajte se, čuvajte se stotinu puta čuvajte se, da budete razlogom da nekoga podučite neki grijeh, da nekoga pozovete u neku novotariju, da nekoga pozovete u razrat da nekoga pozovete u nešto što nije dobro. Sve dok on bude činio te grijehe i sve dok on drugima bude govorio o tim grijesima i vi ćete imati za to kaznu. Pa pogledajte ljepotu Islama postići na širenje znanja, postići da ljude postičemo u hajr, a isto tako sprečava i reži sve što vodi nemoralu. Pa je Islam apsolutna pravda, pa je Islam apsolutna ljepota, pa je Islam znači nešto, pogledajte, postići na dobrotu, a sprečava ono što nije dobro, kako za insana, tako i za jedno društvo. Nakon toga, imam Ennevi Rahmetullah Jalih citirao je onaj poznati hadis koji bilježi opet ima muslim e, da je Allah poslanik ali salatu selam kazao kada čovjek umri prestaju mu teći nagrada za njegova dobra djela osim u tri slučaja. Čovjek kada umri, gotovo, mrtav čovjek, nema više dobrih djela. Danas čovjek može nekome i nazvati selam, može udjeliti sadaku, klanjati dva rekiata, zikriti, spominjati Allaha, učiti Kur'an, obavljati namaz, obilaziti rodbinu, sve su to dobra djela onog momenta kada čovjek umri gotovo, mejit. Sahat koji je odbrajao njegova dobra djela se gasi. Osim, kaže Allah u tri slučaja. Pa je ovo znači velika prilika. Ovaj hadis je velika prilika za sve nas da o njemu razmislimo i da vidimo ima li nas gdje. Da li će onaj sahat koji odobrava, odbrojava naša dobra djela, da li će nakon smrti biti ugašen ili će on i dalje nastaviti. Znate kako ono brojilo kada, tamo struju odbrojava? Da li će naš brojčanik nakon smrti nastaviti raditi, svakako samim tim povećavati naša dobra djela ili će prestati? pitanje se vraća na nas. Pa kaže Allah poslanik se letu kada čovjek preseli, njegova dobra djela prestaju, osim u tri slučaja. Svako od nas neka pogleda ima li ga negdje u ova tri slučaja. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam sadaqatun da čovjek ima trajnu sadaku za sebe ostavio. Šta je trajna sadaka? Dijelo, čovjek kada umri uradio ga je dok je živ, korist tog dijela imaju ljudi nakon njega. Pogledajte, Gazi Husrev je umro već davno, ali svaki dan ljudi klanjaju u njegovoj džamiji. Svaki dan djeca u medresu koju je on ostavio uče šerijetske nauke. Sve to ide na konto dobrih dijela Gazi Usredbega. Pa da čovjek ostavi iza sebe trajnu sadaku. Ostavio je česmu i ljudi piju vodu sa te česmi. Čovjek je napravio školu i djeca se škole u tome. Čovjek je napravio bolnicu pa se ljudi liječe u toj bolnici. Čovjek je bio biorazumom se napravi put, pa ljudi koriste taj put i tako dalje. Pa da čovjek iza sebe ostavi trajnu sadaku. Nešto što traji. Evo, hvala Allahu, mi u zadnje vrijeme imamo jednu izuzetno lijepu priliku. Hoćeš trajnu sadaku, napraviš bunar gdje naša vraća u Africi piju vodu i sve dok oni grabe vodu i piju, ti imaš dobra djela. Pa znači, insan treba da se potrudi da ostavi bilo kakvo dobro djelo koji neće prestati sa njegovom smrću, već da to dobro djelo traji i nakon njegove smrti. Druga stvar kaže Allah poslanik, eu ilmun bih, ili znanje koje koristi ljudima. Da čovjek, ako ga je Allah počastio, da je, hajde kažemo, kompetentan, Čak kažu islamski učenjaci da se ovdje najviše misli ovim hadisom pisanje znanja. Čak i podučavanje znanja, čovjek nakon što umre, ono znanje koje on prenio ljudima i ljudi radi po tom znanju, ako Bog da on ima nagradu. Ali kažu, najviše se to misli na pisanje knjiga i ne samo na šerijatsko znanje. Prvenstveno se misli na šerijatsko znanje. Da čovjek, Allah ga počasti, ima znanje, pa napiše knjigu i onda se ta knjiga proširi kod ljudi. Ljudi nakon njegove smrti čitaju tu knjigu, žive po tom znanju, praktikuju znanje, on ima za tu nagradu. Ali čak i druge svjetovne znanosti. Pogledajte danas čovjek, e, ajde da kažemo, ima znanje informatike, pa kroz to poglavlje znanje informatike pomaže islam. Ili čovjek zna medicinu, pa putem medicine pomaže ljudima, ili čovjek poznaje neku drugu znanost. Znači, samo je bitno da to ljudima koristi. Zato je poslanik rekao, eu ilmun, junteferu bi, znanje koji koristi ljudima, nije rekao znanje o vjeri, ne, bilo koje drugo znanje, ali da ljudi od toga imaju korist. Ne daj Bože samo da ne bude znanje koji šteti ljudima, ali bilo koje znanje koje ljudima koristi da ga čovjek ostavi za sebe napisano, da ga prenese drugim ljudima i ljudi nakon njegove smrti žive po tom znanju, svakako će imati za to nagradu, iako sam učenjaci u komentaru ovog hadisa većinom kažu da se prvenstveno ovdje misli na šerijetsko znanje ali ne isključuje općenito sadisa Božih poslanika i druge vrste znanja i druge vrste znanja Znači ono znanje koje će koristiti ljudima. Pa kaže Allah poslanik i na kraju euveledin salihin jed'ule ili da čovjek, znači imamo prva stvar, trajna sadaka, znanje koje će koristiti ljudima ili da čovjek ostavi iza sebe lijepo odgojeno dijete, dobro dijete, šta će raditi? Doviti za njega. Pa je veoma bitno da čovjek ostavi iza sebe djecu, da ih odgoji, da ta djeca ne zaboravi na svog babu. Jer kada čovjek preseli, njegova djeca ako dove za njega, uzvišeni Allah zbog njihovih dova oprašta grijehe njihovim roditeljima. Pa je veoma bitno i ovaj hadis nosi u sebi mnogi koristi. Jedna od koristi jeste podstrijek na odgoj djeci da čovjek odgoji dobro dijete, pa će to dijete, kada njegov roditelj preseli, kazati moj roditelj me odgojio, moj roditelj je bio razlogom uputi, koliko je moj roditelj živio za mene, ja ću danas za njega doviti, ja ću za njega udjeljivati sadaku i tako dalje. Pa je znači treći način kako dobra djela mogu da teku nakon nas i nakon naše smrti jeste znači da imamo i da ostavimo za sebe lijepo, pametno, odgojeno dijete koji će se svojih roditelja sjećati u dovama. Čak je došlo nekim hadisima, u pogledu koji postoji malo razilaženje oko vjerodostojnosti, ali znači inšallah hadis vjerodostojan, da je Allah poslanik kazao da će čovjeku biti na sudnjem danu podignut stepin. pa će on kazati gospodaru šta je ovo, ja sam svoja djela, znači obračunato, nema više dobrih djela, Kaže zbog istih fara djeteta koji je dijete upućivalo Allahu za tebe, za istighfar, za dovu i tako dalje. A ovo je s druge strane svima nama poziv da se sjetimo svojih roditelja, da ih ne zaboravimo u dovi, jer je to nešto što njima može koristiti na sudnjem danu i nešto što im može koristiti sigurno na ahiretu. Pa znači ovaj hadis mnogo, mnogo koristi nosi u sebi, ali ono što je nama interesantno, ovaj hadis nam oslikava jasno da čovjek kada umrije prestaju njegova dobra djela osim u nekoliko situacija. Jedna od tih situacija jeste trajna sadaka, znanje koje koristi ljudima i rekli smo dobro i čestito moralno dijete koji dovi za svoje roditelje. S druge strane, to je svima nama podstrijek i da trudimo se, da ostavimo neku trajnu sadaku, da ostavimo iza sebe znanje koji će koristiti ljudima i da iza sebe ostavimo dijete koji će dobiti za nas, a trenutno smo mi nečija djeca, čiji su roditelji ili djedovi i nane preselili da se sjetimo svojih roditelja želeći time dobročinstvo, želeći time da im Allah poveća ide ređe i da im oprosti grijehe. Nakon toga e, hadis od Ebu Huriri radi Allah, to čuo sam Allah poslanika, ali kako, kako govori, u istinu je Dunjalu proklet. I prokljeto je sve što je na njemu, osim zikra, spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što zikru sliči i učenjaka i učenika. Generalno ovaj hadis ispravno ga treba razumjeti. E, mi živimo na Dunjaluku i ne smijemo dozvoliti da Dunjaluk bude razlogom da se toliko okupiramo da zaboravimo na Allaha Đelešanhu i Ahiret. Ne smijemo svoj Ahiret prodati za prolazni Dunjaluk pa se insan treba neprestano vraćati tim velikim pravilima. Ma indakum Ono što vi imate, to je prolazno. Nemojte zato vezivati srca. Nemojte da to bude razlogom da ostaviš namaz, da ostaviš post, da ostaviš hađ, da ne nosiš hijab. Dunjaluk je prolazan. Otićemo svi u kabur. Šta smo pripremili za sudnji dan? Pa Allah poslanik kaže, Dunjaluk, tu je proklijeto sve, ne može to niko stići. U jednom hadisu kaže Allah poslanik, insan kada bi imao dolinu zlata. A rekao, kaže, da mi je još jednu. Ne može, pa kaže Allah poslanik, ne može ljudska usta natrpati i zasjetiti ništa do prašina. Znači, insan treba da se pazi, dunjaluk je varljiv, dunjaluk vara, treba mi još ovu, treba mi još ovu, samo još ovu, samo dok izgradi, samo dok kupim, samo dok odrastem, samo dok, samo dok i dođe smrt i gotovo. Pa insan treba da bude svjestan činjenici da svakog momenta može otići sa dunjaluka. Insan treba da bude svjestan činci, svakog momenta može otići sa dunjaluka pa da gleda šta je pripremio za ahiret. Ja i ledina amenu taku Allahe, tanvor, nefsun, ma ligan. O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra. Pa ne smijemo dozvoliti sebi da nas Dunjaluk okupira, pa kaže Allah poslanik, Dunjaluk je prokret. Proklijeto je ono što je na njemu, osim spominjanja Allaha i ono što je slično tome i pokornost Allahu i, kaže, učenjaka i njegovog učenika. Ovo nam ukazuje da znači učenjak i njegov učenik, onaj koji se podučaje u islamu ima jedno posebno mjesto, da je Allah poslanik generalno sav Dunjaluk spomenuo kao proklit, ali da je izuzeo tu insana koji se bavi znanjem, bez obzira da li to bio onaj koji zna ili onaj koji se podučava. <clears throat> Nakon toga imam ne spomenuo dva hadisa, Allah najbolje zna ta dva hadisa su e, 1385. i 1386. kao što je spomenuto u fusnotama, e, pitanje da li su to vjerodostojni hadis, tako da, odnosno 1385. E, hadis, e, Allah najbolje zna nije vjerodostojan hadis. E, nakon toga, e, 1387. hadis od Ebu Umami radi Allah, to nam se prenosi da Allah poslanik ali se selam rekao prednost učenjaka nad pobožnjakom poput je prednosti koju imam nad onima koji je među vama na najnižem stepenu. Allahu ekber, kaže Allah poslanik govoreći ljudima o vrijednosti znanja. Vrijednost znanog čovjeka, učenjaka i ono koji to nije. Prednost učenjaka nad pobožnjakom. Čovjek pobožan. On mnogo klanja, mnogo zikri, ali nima znanja. Pogledajte vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost poslanika nad nekim, znači, ajde da kažemo, običnim insanom u to vrijeme. Allahu ekber. Koliko je velika razlika između te dvije kategorije. <clears throat> Kaže se u nastavku Hadisa, u istinu Allah i njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlji i čak mrav, u svome mravinjaku, pa i riba donosi salavat na onoga ko ljude podučava dobru. Allahu akbar, Allahu akbar. Treba li insanu veća satisfakcija da bude od onih koji ljude podučava hajru? Uzišeni Allah, njegovi meleki, stanovnici zemlji, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima, ribe u vodi, svi oni, svi oni spominju čovjeka koji narod podučaje dobru. Pogledajte kako je islam lijepa i savršena vjera. Koliko pažnje posvećuje osobi koja jedno društvo podučava, koja jedno društvo uzdiže, jer jedno društvo ne može uznapredovati osim znanjem i naukom i edukacijom. Pa znači u islamu ta prilazna korist. Kaže Allah poslanik, nasi, lin nasi. Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. Pa je veoma bitno da čovjek svati vrijednost kretanja tim putem. Da budemo razlogom da ljudi nešto nauče. Opet se vraćamo tome onom hadisu, belli guanni walau aje. Prenesite od mene makar jedan ajet. Pa nije uvjet ovdje da podučimo ljude cijelom islamu. Bitno je da budem ja u toj povorci, da budem u toj grupi, u toj ekipi koja ljude podučava dobru. Da budem u toj kompoziciji, želim jednostavno da i ja potpadam pod ovaj hadis. Kaže Allah poslanik, vraćamo se ponovo, u istinu Allah uzvišeni gospodar zemlje i nebesa, njegovi meleki, stanovnici zemlje, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima, Allahu ekber, nekada gledaš one mravinjake i misliš to su nerazumna bića, gledaš ribe u vodi i kontaš nerazumna bića, a oni u isto to vrijeme salavate donose na ljude koji ljude podučavaju hajru. Allahu ekber. Treba li insanu veća satisfakcija da krene putem znanja, da krene putem prenošenja znanja ljudima, da ga uzvišeni Allah spominje i njegovi meleki, i stanovnici zemlje, i stanovnici nebesa. <clears throat> Nakon toga sličan hadis od Ebu Derda, radi Allah, on se prenosi na Allah poslanik rekao, ko se zaputi na put radi sticanja znanja, Allah će mu olakšati put koji vodi ka džennetu. Ovo smo do sad čuli, to smo komentarisali. Pa se kaže u nastavku, u istinu melek, u meleki, podstiraju svoju, svoja krila onome ko traži znanje, zadovoljni zbog toga što on čini. Allahu ekber, čovjek je krenuo, hoću na predavanje, hoću na tribinu, hoću putem studija, hoću da studiram, da učim. Meleki iz respekta prema tom čovjeku stavljaju svoja krila da bi on potom je hodio pogledajte respekta i poštovanja prema insanu. Zbog čega? Zbog znanja koje će on prenijeti ljudima. Zbog znanja kojim će sebe odgojiti. Zbog znanja kojim će, hajde da kažemo, oblake neznanja odbaciti sa jednog podneblja. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam nas nakon toga <clears throat> a oprost za učenjaka traži sve ono što je na nebesima i zemlji, pa čak i riba u vodi. Ovo je opet slično onom hadisu koji smo malo prije spomenuli. Prednost učenjaka nad pobožnjakom poput je prednosti mjeseca nad zvijezdama. Vidite, kako je Allah poslanik imao lijep metod pojašnjavanja. Kaže vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca nad zvijezdama. Zamislite se da ste u mrkloj noći. Noće, izgubili ste se šuma, koliko će vam sama zvijezda jedna obasjati put, a koliko će vam obasjati mjesec. Pa kaže Allah poslanik, vrijednost učenog, on ima znanje, on svijetli kao mjesec, on obasjava planetu svojim znanjem. Vrijednost tog učenog nad pobožnim, iako pobožnjak ima svoju vrijednost u islamu, Teško je dostići stepet pobožnjaka, ali je pobožnjak u odnosu na učenog kao mala zvijezdica. Zamislite da ste negdje noć je ima samo jedna zvijezdica na nebu. Pa, prema toj zvijezdici se malo orijentisati. Ali kada imate mjesec, kada mjesec obasja, obasja cijelu planetu. Tako i učen čovjek svojim znanjem. Koliko puta sam slušao ljude koji kažu imam nedoumicu godinama, muči me, ne znam šta ću, ne znam kako da klanjam, ne znam zekija da izvojim, ne znam, ne znam. I kaže, čuo sam tog učenjaka, razjasnio mi je, kamen samog srca je pao. E tako učenjaci, oni ljudima obasjavaju puteve kako robovati Allahu, kome robovati, kako se sačuvati od grijeha, kako koristiti i tako dalje. Pogledajte kako Allah poslanik ovdje koristi jednu metaforu, kako lijepo. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u jednoj tamnoj noći, mjesec i zvijezde. Znači, vrijednost učenog insana, velika vrijednost. Zašto? Zbog njegove koristi koja proizilazi iz njegovog znanja za društvo u kojem živi. Nakon toga kaže Allah poslanik ali u istom hadisu učenjaci su nasljednici u poslanika, a poslanici u nasljedstvu nisu ostavili ni zlatnike i srebrnjake, već su ostavili znanje, pa koga uzme, uzeo je nešto vrijedno. Allahu ekber. Ne treba učenjacima ali pravim učenjacima. Ne treba im veća vrijednost osim toga da je poslanik za njih rekao da su oni nasljednici poslanika. Učenjaci, oni su nasljednici poslanika. Kaže Allah poslanik, poslanici za sebe nisu ostavili ni zlato ni srebro, oni su ostavili zlato. Ostavili su zlato, pravo, znanje. Pa ko uzme to znanje, uzeo je, kaže, nešto veliko. Nema ništa veći na planeti od znanja. Ovo nas sve podstiči da krenemo svi zajedno putem znanja. E, I još nekoliko hadisa i time ćemo završiti ovo naše druženje. Kaže Allah poslanik u poznatom hadisu e, Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala da je kazao Allah poslanik neka Allah uljepša i blistavim učini onoga ko od nas nešto čuje pa to prenese drugima isto onako kako smo to rekli. Allahu poslanik dovi za insana, da ga Allah da mu se smiluje, da mu lice blistavi učini. Onaj koji čuje nešto od poslanika i šta? Prenese onako kako je čuo. Veoma je bitno, zato ćete vidjeti u hadijskoj znanosti, hadijski učenjaci kada znaju ocjenjivati prenosioce, kaže bio je povjerljiv, bio je, kaže, precizan u prenošenju. Nije dodavao, nije ništa oduzimao. Pa je veoma bitno da čovjek bude takav, kaže Allah ko čuje od nas znanje i dostavi ga kako ga je čuo, bez dodataka i bez oduzimanja. Ponekada će onaj kome se vijest ili znanje prenese bolje shvatiti od onoga samoga koji čuo. Insan nekada dostavi neki propis insanu, on ga bolje razumije nego onaj koji mu ga je dostavio. Na nama je da ljudima dostavimo vjeru. Kako? Čistu, bez ikakvih dodataka, novotarija, bez ikakvog prikrivanja nekog dijela znanja. Islam je čist, Islam je savršen, Islam je Allahov program koji je objavio ljudima da žive po njemu i nema onda potrebe da se nešto od Islama krije. Znači, islam je sav transparentan, treba ga dostaviti ljudima čistog, jasnog, bez dodataka i bez izostavljanja, jer onaj koji to čuje naknadno može to bolje razumjeti i bolje se okoristiti nego sam onaj koji mu je to i dostavio. Nakon što smo vidjeli <clears throat> kolika je vrijednost i znanja i puta, znači da čovjek krine putem traženja znanja, prenošenja znanja Imamo sada i drugu stranu, drugu stranu medalji. Znači u islamu dosta puta je kao što kod nas vrijedi na Dunjaluku rizik profit. I šerijatsko znanje kao što nosi velike privilegije i kako je velik izazov i veliko iskušenje. Znate da je Allah poslanik kazuje u rodostom trojica, prvi koji će biti bačeni u džehennem, jeste jedan od njih alim, učenjak, koji je učio, tražio znanje, da se u njega ukazuje, pokazuje prstom. Zna, učen, bogobojazan i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek kada krine putem znanjem, putem znanja bude svjestan da je to ogromna privilegija, da je to ogromna satisfakcija, ali isto tako da se pazi, da njegova namjera traženja znanja bude radi Allaha, nikako radi ljudi, ali isto tako i kada bude upitan o znanju da mora odgovoriti istinu. Pa kaže se u ovom sljedećem hadisu, od Ebu Huriri stoji da Allah kazao ko bude upitan o nečemu što zna, pa to znanje sakrije. Na sudnjem danu bit će zauzdan uzdama od vatri. Znači čovjek, ako kažu islamski učenjaci u komentaru ovog znanja, u komentaru ovog hadisa, ako te ljudi pitaju znanje koje je potrebno njima, ti imaš to znanje, ne postoji razlog da im ti to ne pojasniš, ako ti to od njih prekriješ i sakriješ, pogledajte kakvom teškom kaznom se prijeti takvom insanu, kaže Allah poslanik ali se selam, da će takav biti zauzdan uzdama od vatri. Ima sad nešto drugo u islamu, a to je da čovjek nekada ljudima određenu stvar koju oni ne mogu progutati, da im je u startu ne kaže, to je opet nešto drugo. Znači, Allah poslanik ali se letu ako pratite njegov život, ako pratite njegov životopis, vidjet ćete znači, da postoji nešto što se zove tederuđ, postepenost. Čovjek u osnovi, bez obzira što je velik, s naučnog aspekta može biti kao bebica. Vi uzmite malu bebu koja se tek rodila, ti možeš reći dobro namjerno želim bebi hajr i uzmeš komad pogače i gurneš u usta bebi i beba se udavi. Isto tako se može čovjek naučno udaviti. Može čovjek znači da umri jer mu je neko nagurao u usta mnogo znanja koji nije mogao progutati. Pa znanje ima stepene, znanje ima deređe ima nešto što jedno društvo ne može razumjeti. Čovjek u prvom razredu osnovne škole, možeš ga znači izvrnuti, ne može on razumjeti zadatke matematike koji se uče na fakultetu. Nikako. Pa i šerijetsko znanje ima svoju postepenost, ali opet ovdje dolazi do izražaja ovaj hadis da Allah poslanik zabranio, strogo zabranio da čovjek bude upitan o znanju koji nema niko drugi osim on. A to znanje je ljudima potrebno mora da im da odgovor na to znanje. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> eh, predzadnji hadis ovog poglavlja, da je Allah kazao, onaj ko bude isticao znanje, kojim se traži Allahovo zadovoljstvo, samo kako bi stekao dijelić svjetskog dobra, takav neće osjetiti miris dženneta na sudnjem danu. Opasna prijetnja da čovjek traži širijetsko znanje zbog dunjalučkih koristi da se kaže ovaj učen, ovaj je dobar, ovaj najviše zna, on je najpametniji, on je najučeniji. Čovjek to radi i traži znanje zbog toga. Ne, ne. Znanje se traži, kao što smo govorili prošli put u čitaonici, u šeheru, traženje znanja je jedan od najboljih ibadita. bade da bi bio primljen kod Allaha mora biti iskreno učinjen radi Allaha. Čovjek će definitivno putem znanja dobiti privilegije, ali privilegije ne smiju biti cilj. Privilegije je nešto što dolazi sporedno. Cilj treba da bude Allahovo zadovoljstvo i cilj treba da bude ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju posljednji hadis eh, koji islamski učenjaci govori u ovom poglavlju jesu riječi Allahog poslanika koji bilježi i Buharija i Muslim, kaže Allahog poslanika ali se u istinu Allah neće odstraniti znanje od ljudi tako što će im ga oduzeti. Već će to učiniti usmrtivši učenjake. Pa kada ne, kada ne bude ostavio nijednog učenog čovjeka, ljudi će za svoje vođe uzimati neznalice, koji će, kada budu upitani, davati fetve, odgovore bez odgovarajućeg znanja, pa će otići u zabludu, a i drugi će odvesti u zabludu. Jedan hadis koji govori o preznacima sudnjeg dana. Allah poslanik ali se ratu se nam pre, e, da će pred sudnji dan nestati znanja. Pa Allah poslanik govori o posljedicama posljedicama nestanka uleme. Kaže Allah poslanik ali se letu se uzvišeni Allah neće ostraniti znanje od ljudi tako što će im ga oduzeti. Mi imamo znanje. Neće Allah znanje sklonuti sa zemlje kao znanje, već će ga sklonuti na način što će umirati učeni ljudi. I danas pogledajte koliko je učenih ljudi na planeti. Veoma malo. Pa Allah uzimajući učene ljude uzima znanje koje su oni imali sa sobom. Pa šta će biti nakon toga? Kaži, pa kada ne bude ostavio niti jednog učenog čovjeka, ljudi će za svoje vođe, autoritete uzeti neznalce. Dobro, da vidimo kakav plod dolazi kada ljudi uzmu za vođe svoje neznalice. Kaže, eh, kaže poslanik, pa kada ih budu pitali te neznalice. Ovo je, ovo najbitnije. Oni će davati odgovore kakve na osnovu neznanja. Dobro, šta je problem? Kaže, pa će sebe odvesti u dalalet i zabludu i drugi. Pa je ovdje, znači, jedan veliki, jedan velika, jedna velika stvar da čovjek pazi, da ne priča o vjeri bez znanja. Govor o vjeri bez znanja vodi insana u dalalet i zabludu i vodi druge ljude u dalalet i zabludu. Pa se insan treba čuvati, ne daj Bože da bude od onih ljudi koji govori bez znanja. Rekli smo prošli put, govorili smo o savjetima putu sticanja znanja, obećali smo samo 6-7 stvari koji nam ukazuju na naše obaveze prema učenim ljudima. Učeni ljudi su definitivno najkorisniji dio jednog društva i pekar je koristan, i automehaničar je koristan, i informatičar je koristan, definitivno. Ali najkorisniji ljudi jednog društva jesu učenjaci. Zašto? Jer njihova korist se vezuje za ahiret. Oni ljude podučavaju komi robovati i kako robovati. Podučavaju i halalu i haramu. Pa su oni najkorisniji ljudi. Pa je veoma bitno da jedno društvo zna svoje obaveze prema učenim ljudima. Pa kažu islamski učenjaci, prva stvar jeste da bi zaučene za učene ljude trebali doviti. Jer vidjeli ste u onom hadisu Allahov postani kaže za učene ljude dovi uzvišeni Allah i njegovi meleki, stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, ribe u vodi i mravi u svome mravinjaku. Pa čovjek treba da bude od onih ljudi koji dovi za učene ljude. Jer i učeni ljudi prolaze kroz iskušenja, kroz izazove, treba dobiti Allahu Đelešanu da ih učesti na putu istine. Druga stvar jeste da čovjek respektuje učene ljude, ali umjerenim respektom. Šta to znači? Nije respekt da smatramo da je neki učenjak nepogrešiv. To nije respekt. Mi učene ljude respektujemo zbog znanja koje imaju, ali to nikako ne znači da su nepogrešivi. Pa imamo znači e, tri vrste ljudi u pogledu ovog pitanja. Imamo ljude koji ne cijene u lemu uopšte. Šta je to? Ali mučenjak, šta mene briga? To je neispravno. Imamo ljude koji u želji da poštuju učenjake otišli su u krajnost. Ne, ne, to je rekao moj šej, on je nepogrešiv, završena stvar pa je i to neispravno. Pa je ispravno da su učenjaci Obični ljudi od krvi i mesa mogu pogriješiti kao i mi, ali sigurno mnogo manje griješe zbog znanja koje ima. Ali i treba da ih respektujemo, poštujemo zbog znanja koje imaju i zbog koristi koju njihovo znanje ostavlja jednom društvu. Isto tako, učene ljude treba konsultovati. Svakako konsultovati u pitanjima koja se tiču njih i njihove struke. Isto tako, učene ljude treba braniti. Ako je propisano da čovjek vjernik brani čas brata muslimana pod navodnim znacima običnog muslimana, Allah u poslaniku više vjerodostojnih hadisa preporučio da čovjek čuva čas muslimana u odsustvu. Šta mislite onda kako onda trebamo čuvati i braniti učenjake? Oni su sigurno najbolji, najbolji dio jednog društva. Pa čovjek treba Inače, uzeti sve pravilo braniti čas muslimana bez obzira o kome se radi. A pogotovo kada nam neko dođe i kaže ba znam ja tog alima i počne o njemu negativno govoriti. Stop, brate. To je gibe, to je nemime, to je potvara, to je laž i završena stvar. Treba da budemo spremni braniti čast naših učenjaka. Isto tako, čuvati se grijeha prema njima, a prvenstveno gibet. Znači gibet, da ogibetimo muslimana bilo kojeg je haram. Veliki grijeh. A šta mislite kako je veliki grijeh da čovjek ogibeti nekoga čiju korist ima cijelo jedno društvo. Isto tako <clears throat> E, čovjek bez obzira što učenjaci nisu nepogrešivi, ali treba da se čuva toga da širi njihove mahane. Vi imate ljudi koji su bolesni, ali apsolutno bolesni. Pa kada kažete taj taj šejh, prvo što spomeni, a to je onaj što je pogriješio u onoj fetvi. Dobro, on je pogriješio u toj fetvi, ali je potrefio u stotinu drugih fetava. Pa imamo problem da ljudi nekada učenjake, dok spomeniš njihovo ime, aha, znam, znam, to je onaj što je pogriješio u tomi. To je onaj što je rekao to i to negativno. Pa je to neispravno. Čovjek vjernik, propisano je da drugu, druge muslimane, da ih prikriva i da ne širi njihove mahane, a šta mislite kako onda čovjek treba da se čuva toga u pogledu islamskih učenjaka. Isto tako, zadnja stvar u pogledu učenjaka treba da budemo umjereni. Pa smo rekli, e, umetu su nastupili veliki problemi. Onog momenta kada su ljudi učenjake uzdignuli na nivo koji ne zaslužuju u smislu kao da su nepogrešivi. Ljudi su nekada učenjaki uzdigli na nivo, da je to veći nivo nego nivo e, suneta Božih poslanika, ali se letu Jedan period historije je bio kada se, znači, kada su se formirali mezebi, da su ljudi došli na nivo da kaže ima mezeba i to rekao ne interesuje. Pa hadis je rodostojan kaže suprotno to mi ne znam ništa. To je takozvani taasub, pristrasnost. Imami mezheba su imami, imaju svoju vrijednost, imaju svoje mjesto, ali nisu nepogrešivi. Svi oni se, četvorica imama mezheba, i Ebu Hanife, i Malik, i Šafija, imam Ahmed, svi su govorili, ako vidite naš govor da je u koliziji sa govorom Božijeg poslanika, odbacite naš govor, uzmite govor Božijeg poslanika. I danas dan mi imamo taj problem u ummetu što ljudi kažu ovo je moj mezheb, mene ne interesuje ništa viši. Ne smijemo tako. Mezheb treba poštovati, treba uvažavati, ali učenjaci mezheba mogu pogriješiti. Ako ne mogu pogriješiti, zašto onda u islamu imaju četiri mezheba? Zašto svi nisu bili jednog mezheba? Pa u svakom mezhebu ima mnogo istine, ali sigurno u svakom mezhebu ima stavova koji su neispravni. Pa čovjek ako je na tom nivou da razumije znanje, pa mu neko kaže, brate, to u mesebu jest tako, ali je ovo ispravno, jer je o tome došao vjerodostojan hadis. Čovjek treba da prihvati vjerodostojan hadis, na taj način će čovjek istinski slijediti boži poslanika i na taj način će istinski poštovati istanske učenjake. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa da nam olakša put sticanja znanja i na kraju subhaneke, Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilaha ila en stakfiruke, wa etubu ilik.